onus holainen prospoiumenos kai lucos onus entini leimoni nemomenos hos etheasaton lucon epauton hormomenon holainen prosepoieto. tu de proselthontos autoe kai ten aitian di dihen holainei elegen hos fragmon diabainon skolopa epatesa kai parainei autoe proton exelein ton skolopa eis houtos auton katazoinesa stai hina me estion peri parei tu de peisento skaiton poda autou e parantos holon te ton nun prostai hoplei e ho onus lax eis to stoma tus odontas autu et inaxe kai hos kakos diatheis efe alegoge dikaya peponza tigar tu patros me magei riken technen didaxantos autos iatriches e pelabomen huto kai ton anthropon hoi meden prosecusin epicheiruntes eicotos dustuchusin.